Sljedeće pitanje, selamu alaikum, da li smijem nositi srebrni lančić oko vrata? Da li je to muškarcima dozvoljno da nose srebro oko vrata? I u istom pitanju stoji i gdje se može doći na predavanje kod šeha Allah vas nagradio? Gdje šeh drži predavanja, odnosno da li muškarac može nositi srebrni lančić oko vrata? Odgovara večeras za sve vas, poštovani slušalci u emisiji Ispravno vjerovanje. Bujro. Alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Kada je u pitanju nakit, moramo znati da je ono što je svojstveno kićenju, znači nakitu, da je to stvar žene. Znači muškarci ovdje često ne prave razliku. Tako da lančić koji nosi muškarac o vratu je vid oponašanja onoga što je svojstveno žene. Tako da nema pravo muškarac nositi na vratu, na ušima, bilo šta od znakova nakita, jer to je upravo nešto što je ostavljeno u biti žene. Tako da bilo srebrno, znači nije dozvoljeno muškarcu da stavlja o vrat bilo šta od tog nakita. To nije dozvoljeno muškarcu da oponaša ženu, jer upravo to je video ponašanja nečega što je svojstveno ženi. Kad je u pitanju predavanje i ono što nekoga koga interesuje da prati naš dersove, pozivamo svakoga da prati naš ders u, u ali pašinom znači u nalepašnom polju u centru islamskom, svako, svake srede između Akšama i Jacije, tu imamo redovan Ders. Četvrtko, to je kulturni centar Kralj Fahd, jel? Ne, zovu centar Fahd, upravo islamski centar u Sarajevu, nalepašnom, od sredom, četvrtak, nakon nek Indije namaza, na, naš, na, na ovaj dan, u Caravoj džami imamo tefsir, a drugim danima u Tuzli, subotom, između Akšama i Jacije, imamo u velikom mesecidu isto tako, koji zovu, znači mesecidu Šid selu, novo, znači sagrađeni su tako od strane Saudijskog komiteta. Tu imamo redovan sedmični ders subotom i dersovi nedjeljom u Barčićima, kod Kalesije, gdje smo rođeni, taj mesčit po sunnetu koji je uvijek pristupačan svim onima koji prate naše dersove, koji je jedan mesida znači, koji je od prvi mesida javnog karaktera, gdje se temeljito i prakticira ehlu sunnesko učenje putem ibadeta, namaza i dersova i slično, taj mesčit petkom na džumi i nedjeljom od ikindije do jacije ima program. Tako da oni koji žele da nas posjete, pozivamo na ova mjesta da budu s nama.